Sova Info. Studentski kulturni centar Sveučilišta u Rijeci raspisao je natječaj za financiranje studentskih projekata iz područja kulture i umjetnosti. Prijaviti se mogu studenti i studentice Sveučilišta u Rijeci ili studentske udruge. Natječaj je namijenjen financiranju produkcije, prezentacije, medijacije i distribucije programa u kulturi i umjetnosti od interesa studentima Riječkog sveučilišta. Rok za podnošenje online prijava na web stranicama SKC-a je 18. siječnja. Predavanje što je djelotvorno u psihoterapiji održat će se sutra na Filozofskom fakultetu u Rijeci, a predavanje je jedno u nizu takozvanih psihologijskih razgovora u organizaciji Udruge studenata psihologije Psirius. Tema predavanja je trenutna kriza u psihoterapiji, točnije u nalaženju njenog znanstvenog uporišta. Odgovore na to pitanje i smjer razvoja psihoterapije ponudit će predavačica Inka Miškulin, a predavanje započinje u 17 sati u predavaonici broj 501. Više od 200 timova iz preko 60 zemalja svijeta u sedam će dana proputovati Europu, a jedino sredstvo plaćanja bit će im limenke Red Bulla. Can you make it naziv je Red Bullove avanture na koju se timovi od troje studenata mogu prijaviti do 15. veljače. Prijaviti se možete video uratkom u kojem objašnjavate zašto ste baš vi kandidat za ovu avanturu. Timovi u travnju kreću s raznih lokacija i za sedam dana moraju se naći u Amsterdamu, a po putu ih čekaju zadaci koji će preispitivati njihovu fizičku i psihičku spremnost. I za kraj vremenska prognoza. Sutra nas očekuje pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu. Na Jadranu umjerena i jaka bura, temperature od 5 do 10 stupnjeva ujutru, a dnevna od 10 do 15 stupnjeva. ovu info uredila Dora Vujnović, čitao Davor Pejić. Slušali ste Sovu Info.